Aziz birodarlar, Allohga ham sanolar bo'lsin. Bizlarni payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamni aziz payg'ambarimizni aziz ummatlaridan qilib qo'yganligiga va aziz payg'ambarimizni aziz yo'llarini tanlab mana shu aziz yo'l bilan o'zimizni izzatimizni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar, taba tobiinlar, salafi solihlar bizlarga olib bergan izzatimizni yana qaytarib olishlik uchun bizlarni Alloh subhanahu va taolo ayni payg'ambar alayhissalomdek qilib qo'ydi. Ularni boshlariga musibatlar tushlikda imtihonlar tushishlikda, sinovlar tushishlikda Alloh taoloni qattiq-qattiq imtihonlari, unga beriladigan qurbonliklar, unga sabr qilishliklar, undan keyin xayrlar kelishligi, undan keyin yaxshiliklar, mo'l ko'lchiliklar kelganda shur qiladigan qilib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ummatidan qilib qo'ydi. Bu bizlar uchun sharafdir, birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi sallamga ham juda ham qattiq imtihonlar, musibatlar, qiyinchiliklar, haqiqiy bandalariga keladigan sinovlar kelganda u ham tushkunlikka tushgan kunlari bo'lgan edi. Og'ir kunlari bo'lgan edi. Yer va osmon qorong'u bo'lib qolgan edi. Shunda Alloh subhanahu va taolo u kishiga tasalli berdiki, ey Muhammad alayhisalom, siz bu dunyodagi bitta inson emassiz, bitta bandam emassiz, bitta payg'ambarim emassiz, balki meni haqiqiy bandam bo'lgan, haqiqiy meni payg'ambarim bo'lgan insonlarga mana shunday og'ir kunlar keladi dedi va aytdiki, shuningdek bizlar har bir payg'ambarga e, inson va jinlarni shaytonlarini dushman qilib qo'ydi deydi. Ya'ni payg'ambar va uni yo'lini tutganlarning dushmanlari oddiy insonlar bo'lmaydi, oddiy jinlar bo'lmaydi, balki ular shaytonlar bo'ladi. Eng kuchlilari bo'ladi. Eng fitnachilari bo'ladi, eng to'hmat bo'htonni ilmini biladiganlar bo'ladi. Ana shular payg'ambarlar va payg'ambarlarning yo'lini tutganlarga qarshi turadi ular. Ular haqida Alloh taolo xabar beradiki, yuhi ba'dhum ila ba'zin zuhrufal qawli g'urura. Ular bir-birlariga yaltiroq so'zlarni yaltiroq yaltiroqli har xil bo'ladi. Kuchsiz narsani yaltiroq qilishligi mumkin, puch narsani yaltiroq qilishligi mumkin. Bo'lmaydigan narsani yaltiroq qilishning mumkin. Yo'q narsani yaltiroq qilishning mumkin. Yaltiroq qilishadi. Nima uchun? Aldash uchun. Insonlarni, Alloh taoloning bandalarini aldashlik uchun. Bular insonlardan bo'lar ekan. Bizga o'xshaydigan bo'lar ekan. Bizni shaklimizda bo'lar ekan. Bizni safimizda bo'lar ekan. Lekin ularning maqsadi nima? Ularning maqsadi tafriqa qilishlik. Ularning maqsadi mo'min musulmonlarni yakson qilishlik. Bu ularning sifatidir. Bu sifatlar bilan ular dunyo oxiratlarini yo'q qilishyapti, barbod qilishyapti. Ular o'zlariga zulm qilishyapti bular bilan. Alloh taolo aytadiki: "Yawma ya'azzu zolimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila." Ya vaylata laytani lam attakhid fulanan halila laqad azallani ani zikri ba'da idjani zolim kishi qiyomat kunida aytadiki mana bu barmoqlarini tishlab nadomat va hasrat qilib kosh payg'ambar bilan men uni yo'lini yo'l tutmabman dedi kosh men payg'ambar alayhissalomdek hayot kechirmabman kosh men payg'ambar alayhissalomdek قرآن taoloning Qur'onini حاكم قلمب بنا Kosh men payg'ambar alayhisolamning sunnatini o'zimga hidoyat yo'li qilmab mana deb hasrat qiladi. Va aytadiki, menga vayl bo'lsin. Falonchini falonchini do'st tutib olibman. Do'st tutmaganimda edi deydi. U falonchi kim edi? Sababi nuzulidagi faqatgina Ubay ibn Xalaf emas, balki Ubay ibn Xalafni erigashgan mal'un izboshchilari bular. Munofiqlar ular. Musulmonlar safiga kirib olib ularga kechayi kunduz saflarini bo'lishlik, ularga zarbalar berishlik, fitnalar chiqarishlik, ishonchsizlik uyg'otishlik bu ularning sifatidir. Laqad azallani ani zikri ba'da iz jani. U aytadiki yana meni zikr kelgandan keyin, ya'ni men o'zim musulmon bo'lardim Qur'on o'qirdim, mujohid bo'lardim Alloh taoloni ishlarini bajarayotgan edim. Lekin bir shayton keldi-yu meni vasvasa qildi, munofiq vasvasa qildi. Men o'zimni barbod qildim dedi. Birodarlar, bunday insonlardan hazar qilaylik. Bizlar ham ana shunday bo'lib qolmaylik. Zikr keldi-yu, mujohid bo'ldik. Alloh taoloning hidoyati bizga nasib qildi-yu, borib-borib bir kuni bir ahmoqni, bir mal'unni kasofatidan dunyo oxiratimizni barbod qilib qo'ymaylik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni aytib ketgan fitnalarga uchrab qolmaylik. Yaqinda shunday bir fitnalar bo'ladiki, kaqita ay laylil muzlim zulmatli kechani bir bo'lagi bo'ladi. Ertalab inson musulmon, kechasi kofir. Kechasi kofir, ertalab musulmon o'zini dinini bir dunyoni matosini evadiga sotib yuboradi dedilar. Biz birodarlar din furush bo'lib qolmaylik. Biz birodarlar dinni oliy qilishlik uchun chiqqanmiz. Dinni sotishlik uchun chiqmaganmiz. Yo'inki dinni sotib hayot kechirishlik uchun chiqmaganmiz birodarlar. Har birimiz biz dinni oliy qilishlik uchun chiqqanmiz. Shaytonni yo'llariga inson va jinlardan bo'lgan ergashib qolmaylik. Har birimiz o'zimizga xushyor bo'laylik. Ha amirimiz, ha ma'murlar, ha kichik mas'ul, ha katta mas'ul barchamiz shayton ko'p rivoyatlar, har xil rivoyatlar bor. Ba'zi bir rivoyatlarda keladiki, Alloh subhanahu va taolo dunyo osmonini egaligini bergan edi shaytonga. Va yer yuzida jinlar yashab yurishar edi. Jinlar yer yuzida fasod tarqatishdi, bir-birlarini qatl qilishdi. Alloh taoloning g'ayrat keldi, ularni qirib tashlashlik uchun farishtalarni jo'natdi. Ularning ichida ana shu iblis ham bor edi. Uni ham jo'natdi. U kelib Farishtalar bilan qirib tashlashdi, ba'zi birlari qorlarga qochib ketishdi. Va farishtalarda qalbida sodir bo'lmagan, uni qalbida bir narsa sodir bo'ldi. Va aytdiki, hech kim qila olmaydi, uni ishtim men qilib qo'ydim dedi. Men Allohning dushmanlarini qirib tashladim deb u g'ururga ketdi. O'zidan ketib qoldi. Buni Alloh subhanahu va taolo faqatgina bildi. Ba'zi bir rivoyatlarda aytiladiki, u juda ko'p ibodat qilardi. Ibodat qilib, qilib, qilib u o'zidan ketib qoldiki, mendan ko'ra ibodat qiladigan bu farishtalarning ichida ham biror kimsa qolmadi o'yladi. Va mana shu sabab bo'lib, o'zidan o'zi men o'tdan yaralganman, sayda qilmayman deb qolmadi. U oldindan tayyor bo'lib qolgan edi qalban. Bu bilan u Alloh taologa norfarmon bo'lib, oxiri u yerdan quvildi. Bizlar ham birodarlar yaxshi-yaxshi ibodatlar alhamdulillah Alloh taoloning fazli bilan qilyapmiz. Borib-borib ko'proq qilib, bunga shukr qilib vaqtni o'tkazishlikni o'rniga Alloh taoloni ne'mati shahodatga yetishlikni o'rniga agar biz o'zimizni amalimizni shayton kabi abada qiladigan bo'lsak, shaytonni fitnasiga, firbiga aldanib qoladigan bo'lsak, birodarlar, buni oqibati juda ham yomon bo'ladi, birodarlar. Biz bundan juda ham hushyor bo'lishligimiz kerakdir. Va bu ne'matlarni birodarlar qadriga yetishligimiz kerakdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, "Inna lillahi aqwaman ixtassahum bin-na'am limanafi'il ibad." Alloh subhanahu va taoloni shunday bir jamoalari borki, Alloh taolo u jamoalarni o'zini ne'matlari bilan hosilab qo'ygandir. Boshqa hech kimga bermagan u ne'matlarni. Faqat mana shu qavmgagina berib qo'ygan. Bu ne'matlar alhamdulillah bizda turibdi. Iymon ne'mati, hijrat ne'mati, jihad ne'mati, jihaddagi asboblar hali qancha-qancha birodarlarni tasavvuriga ham kirmaydi. Xoh ma'naviy bo'lsin, xoh moddiy bo'lsin, kitoblar bo'lsin, radiolarimiz bo'lsin, bizlarni birodarlarimiz bo'lsin, ahli ilm bo'lsin, yo'g'inki qanday bir ma'lumotli ma'lumotli birodarlarimiz bo'lsin, dinni oliy qilishlik uchun. Bularni Alloh subhanahu va taolo bizlarga xos qilib qo'ygan. Va yuqirruhum fiha ma badaluha. Lekin buni qachongacha bizlarga qo'yib turadi? Ularga mana shunday barqaror qoldiradi. Agar u ne'matlarni mana shu bandalarni foydasiga ishlatishadigan bo'lsa, Fa iza manauhum agar bu ne'matlarni ular to'sib qo'yishsa, to'sib qo'yish nimadan bo'ladi? Qizg'anishdan bo'ladi, baxillikdan bo'ladi, hasaddan bo'ladi. Sizga Alloh subhanahu va taolo salohiyat bergan. Bu salohiyatingizni ummat uchun ishlatmaysiz. Kamib qolasiz go'yoki, yo sizdan u o'tib ketib qoladi. yoki qizg'anasiz. Sizda bor narsa hech kimda bo'lmasligi kerak edi. Bu bilan nima qiladi Alloh taolo? Naza'ahum ulardan sug'urib olib qo'yadi. Har bir ne'mat qo'limizdan ketib qoladigan bo'lsa bilib qo'yinglar. Biz ummatning eng peshvolari edik. Nimaga qo'limizdan ketib qolyapti? Orqada qolib ketyapmiz. Chunki biz bu ne'matlarni sarflamay qo'yganmiz. Bizlarga Alloh subhanahu va taolo hech kimga bermaydigan narsalarni beryapti. Nimaga bularni samarasi ko'rinmayapti? Chunki biz bu ne'matlarni ushlab turibmiz, qizg'anyapmiz, baxillik qilyapmiz. Bu oqibatda Alloh taolo ziyoda qilishli o'rniga bir ne'mat kelsa, orqasidan ne'mat yo'q. Oddiy bir agar jang ilmi unda bo'ladigan bo'lsa, jang ilmini shunday o'rganganki, uni ishlatmaslikka o'rgangan. U uyda o'tirsa, shu jang ilmini qo'mondonlik bo'ladigan bo'lsa, qo'mondonlikni bariga bosib olgan. Bu bilan birodar oldinga yurmaysiz siz. Balki orqaga ketasiz. Ayniki Umar roziyallohu anhuning oldiga sahobalar malomat qilib kelishdi. Jisr jangi bo'lgan edi, Eronni fath qilishligi uchun lashkar jo'natganlarida sahobalarning o'rniga tobiyaydi Ubayd ibn Mas'ud Saqafini rahimahullohni qo'mondon qilib jo'natganlarida kelib aytishdiki, "Bu sahobalar turganda tobiyni qo'mondon qilib jo'natyapsizmi?" deb malomat qilishdi. Shunda aytdilarki, sahobalardan oldin Allohni hayya alal jihad degan chaqiruvga labbay deb chiqqan bu birinchi bo'lyapti. Shuning uchun men uni jo'natyapman dedilar. Ya'ni inson agar o'zidagi salohiyatni ishlatmas ekan, o'zidagi salohiyatni o'z vaqtida ishlatmas ekan, keskin choraga ishlatmas ekan, u orqada qoladi. alamli bir narsa shuki, biz albatta har qanday birodarlarimiz kelsa, bizlarning sifatlarimiz ana shu oldingi sahobalarning sifati. ay Alloh subhanahu va taolo ularni ya'ni o'sha muhojirlarni, sobiqin muhojirlarni sifati o'zlaridan keyingi kelgan sahobalarga, o'zlaridan keyin kelgan tabiinlarga duo qilishlik, ularga xayrxo bo'lishlik edi. Biz ham alhamdulillah sifatimiz shunday. Lekin afsuslanarli narsa shuki, bizdan keyin kelsa-yu bir birodar Siz jang maydonida qurbonliklar berib, necha yillar yurgan bo'lsangiz-u, lekin orqada qolib ketsangiz, hamma narsada Alloh subhanahu va taoloni oliy qilishlik uchun ummatni yetaklayman deyishni o'rniga ummatni orqasida qolib ketsiz. Alloh taoloni ibodatlarida yoningizga kelgan birodar hal iymon nimaligini endi bilyapti, jihad fiqhini bilmaydi. Siz butun narsani bilasiz u. Siz xurraga otib uxlab yotsangiz u, yoningizda birodaringiz yoshlar oqizib jihad kalimatullohni oliy qilishlik uchun yig'lab duolar qilib tursa, siz undan afzal bo'lib qoldingizmi? Siz bundan o'tib ketdingizmi? Xayrli ishlarga shoshilib yoki turalmaydigan bo'lib qoldingizmi? Siz hamma ishni o'zingiz qilmaysiz, unga qildirasiz. Yo siz jannatga bo'ldimi? Shahodat berib qo'yildimi kirishlikka? Bo'ldi, hamma amallaringiz qabul qilindi deb qo'yildimi? Bunday emas, birodarlar. Bularga har birimiz e'tibor bilan qarashligimiz kerakdir. Salaf va solihlarimizdan bir kishi jangga kirdilarda bir rister bilan pahlavon bilan jangga kirmashini yiqitib o'ldiraman deb harakat qilib otini choptirdi. Oti chopolmayapti, sakralmayapti. Hayron bo'ldi. Ikkinchi marta harakat qildi, yana bo'lmadi. Uchinchi marta harakat qildi, yana bo'lmadi. Nima bo'ldi ekan dedi. Xafa bo'lib kelib, haymasini shunday ustuniga boshini qo'ydida bir tush ko'rdi. Tushida oti keldida, ot aytdiki, "Men hech ham bunaqa bo'lmasdim." Sen kechigida menga hashak olib bergan eding. O'sha hashakda berayotganingda qalbaki pul bergan eding. Shu qalbaki pul sababli men shuni yeganim sababli men men oldinga bora olmayapman dedi. Biz nima qildik birodarlar? Bir odamni amaliyotga joylansangiz qilmaydi, boshqa ish qilib yuradi. Boshqa natija chiqadi. Bir narsani yaxshi niyatda boshlasangiz, qandaydir ichaydan shikal chiqadi. Bularning har biri har birimizga bir tafakkur bilan bir tadabbur qiladigan bir ishlar bo'lib qolyapti, birodarlar. Yo bir-birlarimizni tanimay qoldikmi? Haqlarimizni bilmay qoldikmi? Amirda haqqi, uni ustidagi haqlar oson-oson haqlar-ku. Bajarish ham oson bo'lsa, itoat qilishlik ma'siyatga modomiki buyurmaydigan bo'lsa, itoat qilish bo'ldi, bo'ldi, amirni oldida. Chiqib ketgandan keyin hamma o'zi amir. "Bu nima bo'ldi u buyruqqa? Nima qilding? Esimdan chiqib qopti. E, yetkazilmabdi. Va endi vaqt kelyapti. "Yo, buyruq bajarilish vaqti qachon qilinishligi amir tarafidan tayinlanadi, amir tarafidan bajartiriladi. Ixtiyor unda bo'linmaydi. U Alloh biladi, qanday u natija beradi. O'shanda hikmat bo'ladi. Nasihat qilishlik. Xolis bo'laylik birodarlar. Yo nasihatlarimizda kamchilik bo'lyaptimi? Yo'inki ayblarini aytadigan bo'lib qoldingmi? Ayblarni aytmaslik kerak edi ayb amirlarni. Haqiqiy amirni muxlis nafar bo'ladigan bo'lsa, amirlarning o'zini odobi bor, chaqirib turib nasihat qilishlik, olsa oldi, olmasa ustingizdagi haqqingizni bajarib qo'yasiz. Yo'inki bo'lmasam bizni haqqimizni ado qilmayapti mamirimiz. Biz haqlarimiz bor. Bu narsalar bo'lmayaptimi? Ko'p aytamiz. Xudu hidrakum. Ehtiyot choralaringni olinglar. Nima bo'lyapti hozir ehtiyot choralarimiz? Sal birodarlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga kelib, "Bu tuyani qo'yib yuborib tavakkal qilaymi yoki bog'lanmi?" deb so'rashganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bog'lab tavakkul qil dedilar. Biz ham hech bo'lmasa bog'lab tavakkul qilaylik. Omonatlar la taxunulloh va rasul taxunu amanatikum. Omonatlarga xiyonat qilmanglar. Bu omonatlar qanday omonatlar? Mana bu ummatning omonatlari, rahbarlari, mas'ullari yo'q bo'lib ketadigan bo'lsa kim javob beradi bunga? har bir narsani mayli ba'zi bir narsalar keyinchalik ko'riladi, lekin o'rnida zudlik bilan ko'riladigan choralar bor. Ularni har birimiz ko'raylik, har birimiz eslayat Qilinmayotgan bo'lsa, mayli birodan o'qimagan bo'lsa, men qilib qo'yay o'sha narsani. Sizga ham bergan u. Shu unga ishlamayotgan yoki uni hayolidan ketib qolgandir, g'aflatda qolgandir. Biz zaifligimiz, bizning kuchsizligimiz, bizni tayyorgarlik qilmasligimiz bu hech narsa emas. Alloh subhanahu va taolo buni o'zini bir quvvati bilan, qudrati bilan to'ldirib tashlaydi. Lekin bizi eng dushman uchun foydali narsa g'aflatdaligimiz. Bilib turib, yana hech narsa bo'lmagandek. Urilib turib, yana urilmagandek turaveramiz. Bu bilan bo'lmaydi, birodarlar. Ya ko'raylik, nima bu noahil bo'lib qoldim yo. Noahil bo'ladigan bo'lsa, haqiqiy xolis, muxlis bo'ladigan bo'lsa, aytaylik, "Voy, Amir sohib, mas'ul, shu ish men uchun nomuvofiq ekan, noloyiqqa o'xshayapti. Sal ko'raylik, biz nima qilyapmiz? Birodarlar, sifatlar o'qilishligi bilan, kitoblar o'qilishligi bilan, ma'lumotlar jamlanishligi bilan inson haqiqiy rijol bo'lmaydi, haqiqiy mu'min bo'lmaydi. Mutavakkil odam, tavakkul qiluvchi odam qachonki o'zida tavakkul sifatini amaliy bajarmas ekan, u mutavakkil bo'lmaydi. Rijol odam haqiqiy rijollar sifatini shijoat va bahodirlik va jasoratni o'zida ishlatmas ekan, o'zida ko'rsatmas ekan, uni shijoatli rijol deyilmaydi. Mas'ul odam mas'ul qachon bo'ladi? Mas'uliyatni his qilgan odamni mas'ul deyiladi-da. De. siz biron narsaga javob bera olmaydigan odamni kim deyiladi uni? Mas'ul deyilmaydi uni. Nimasidan so'raladi? Javob bera olmaydi uni. Umar roziyallohu anhu mehmonlar kelib qolsa, boliylarni oldidan so'rar kelar. 3 ta narsadan. 3 ta narsadan bittasi yo'q bo'lsa bo'ldi, ishdan olib tashlanadi. Birinchisi, qullarni hol-ahvolini so'raydimi? Nima degani bu? Ya'ni hokisor insonlarga nisbatan qanday bu muomalada? O'zi hokisormi yo bunishib ketganmi? Keyin yana so'raydi. Yattabiul janoza bu janozaga borib turadimi? Nima degan? Janoza farzi kifoya. Hali ba'zi bir insonlar bo'ladi, behojat bo'lib qoladi. O'zini jam mashg'ul deb qoladi. Bu farzi kifoya, bu unaqa, bu mustahab, bu sunnat. Faqat shunday insonki u faqat farzni bajarib qo'yadi. Ya'ni ibodatlarda qanday deb uni so'rab qo'yadi. Keyin yana so'raydi-ku kishi eshigiga qanaqa, qattiqmi, yumshoqmi? Eshigi qanaqa qattiqmi, yumshoqmi nima degani? U g'aflatdami yo uxlab yotibdimi yo hushyormi? Kim kirib kelayotganini biladimi yo kim kira olmayotganini ham biladimi yo har vaqt mana shu ko'zi bekmi? tasda yo'q deydigan bo'lsa bo'ldi. Ishdan olindi. Nomofsan, noloyiqsan. Biz nimamiz? O'zimizni har birimiz. Amir bizni nazorat qilishi emas, shart emas. Biz o'zimizni har birimiz ko'raylik Alloh taoloning oldiga shu ishlarimizni, ey Alloh, sen menga shu omonatni beribsan, shu mas'uliyatni beribsan. Men istixborotman, men amr ma'rufman, men muxobaraman, men domlaman, men uman. Qani men nima qilib qo'ydim shu kungacha? Qaysi ishda işte men muvofiqman, noloyiqman? Shuni tuzatalamanmi, olamanmi, Vaqt oling, muncha vaqt mana bo'lmayapti endi boshqasini qo'ying. bu ham bir insofdan bo'ladi birodarlar shundagina biz alloh subhanahu va taoloni haqiqiy ne'matlarini qadriga yetgan va haqiqiy rijollari va haqiqiy mas'ullari va mana shu mas'uliyatni oldiga olib boradigan haqiqiy rahbar insonlar bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolodan barchamizdan o'qilgan oyat hadislarga amal qilishni so'raymiz. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Ko'kda mag'rur xilpiraydi bayrog'i, qo'llarida turli Qur'on yarog'i. Dushman charchamagan va to'xtamagan, ummat esa uxlarkandir uyg'og'i. Dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Dushmaningiz tayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Dushmaningiz tayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Mashg'ul qilsa sizni ichki jang bilan, qizchilik yu johil qavmining bilan javob bering bir so'z, bir ohang bilan. bir ummatmiz bo'yamagin rang bilan mashhur qilsa sizni ichki jang bilan qizchilik yu johil qavmiy bilan javob bering bir so'z bir ohang bilan bir ummatmiz bo'yamagin rang bilan dushmaningiz tayyordir tayyor bo'ling tayyor bo'ling dushmaningiz ayyordir xushyor bo'ling xushyor bo'ling. Dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Dushmaningiz tayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. jasuslarni jo'natar, tayyor qilib, go'zal mu'min musulmon ayyor qilib, yovuz niyat pulga umidvor qilib, biz esa yuramiz do'stu yor qilib, jasuslarni jo'natar, tayyor qilib go'zal mu'min musulmon ayyor qilib yovuz niyat ümid var qilib biz esa yuramiz do'stu yor qilib dushmaningiz tayyordir tayyor bo'ling tayyor bo'ling Düşmaningiz tayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Düşmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Düşmaningiz tayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling. Qaytarmoqchi sizni sof e'tiqoddan, to'g'ri yo'ldan, hijratdan, jihoddan, imtihonlar kelsa ham iqtisoddan, chalg'imangiz buyuk maqsad muroddan. Qaytarmoqchi Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dushmaningiz tayyordir, tayyor bo'ling, tayyor bo'ling. Dushmaningiz ayyordir, xushyor bo'ling, xushyor bo'ling.